Gaurtik goiti kanpaina martxan izango da frantses estatuko adinekoen etxeetan, ioldi eta isturitzeko egetreta etxeetako, anmarri brute zuzendaria prestatzen hasia da, eduden asteetan hasiko dira txertatzen, sei hilabete itxoin behar baitira bigarren dosia egineta. Xarrek ez zute denek behar, hilugarren doza ono, latan oita urte goitik tien dende adinak, ukaitela lango ote, hilugarren en chartois. Zene halki, eh, jendek ukan hauten da bi dozak hartzatute hirugarrena. Galdeiten dugu gu, bako txer, eh, lan horren iten nahi gira huei, eh, gio manatzeko sartuak eta sartuain iteko. Ioldin eta izturitzen egoileagen euneko larogoiak egingo du hirugarren dosia, bertako langileen eskutik. Gure dizainek iten dute sartua, enfirmiersek iten dute sartua, baditugu lemetzen koordinator heekin. Ez ditugu behar jendiak ereman beste leku batetat. Antigorputzak eta immunitate sistema dituzten dituztenei zuzenduko zaie kanpaina, joritz bergaretxe medikua da angelun, bera ere, bere pazienteen txentsibilizatzen hasia da, irugarren dosiaren alde. Asian ez eta nire paziente batzu edanik txartatua dira. Galdegina zaie... Eh, zarretzetan ez diren e, jende ere, e, goien medikuaren gana joatea edo txartak eta zanfogatara joatea, bizena ematera eta irugarren txartu hori egiteko. Europako erakundeak ez dute oraino behetsi neugia, irugarren dosia zegin ikerketak espaitira oraino burura eraman, mundu mailan, OMS edo munduko osasun erakundea kontra agertu da, oraindik munduko leku askotan, hainitzek espaitute eskuratua lehen dosia.